Na, susirinkome į tokį šeiminišką, sakyčiau, vakarą, kaip ir dera krikščionėms susirinkti. Net nei teatro spektaklį, nei išpūstą knygos pristatymą kokioje knygų mūgėje, o susirinkome pasiklausyti širdimi, taip paprastai, kaip klausomės būdami gamtos lietaus lašų, vėjo ar krentančių lapų. Priešais mus sėdė Linas architektas. Architektas yra Dievo namų ieškotojas ieškotojas yra projektuotojas, bet statytojas yra Dievas. Linas išėjo į širdies paieškos tokią kelionę. Iš meilės. Iš tikrųjų, kiekvienam mūsų labai svarbu kasdien nuolatinai matuotis meilės temperatūrą. Paprastai manome, kad e, kai yra temperatūros, tai žmogus serga. Bet galima pagalvoti ir kitaip. Kai nėra temperatūros, tai žmogus serga kad e, stenkime mes krikščionis kasdien gyventi taip, kad būtų bent truputis temperatūros. Lina eilėraščius šiandieną mums padės išgirsti, pajusti E, Lino bičiulis, muzikas nuo 71-73 metų, Algirdas Lipskas. Gitara. Keliais kartais tolimais gudžiais laikais Marijampolė buvo įkūręs ansamblį Baltai Vati vėliau kunigos Debskio mieste, e, Lasdijų rajone, turėjo grupę Rudaminą. E, Kauno radio gamyklos e, grupę, Kauno centrinio pašto ir taip toliau. O vėliau dėl dainų tekstų, beje, jisai dainuoja ir pagal savo rašytas tekstus dainom, buvo saugumo, kaip sakant, prižiūrėtas ir prisėjo nustoti dainavas viešai. Ir grįžo tik 97 metais prie, prie muzikos ir atnaujino savo kūrybą. Yra ir du aktoriai, kurie mums paskaitys eilėraščius. Vienas jau e, pradėjo Virgilijus Kubilius, aktorius, aktorius ir televizijos režisierius, sausio 13-asias žmogus, kuris e, dėl savo tiesumo, drąsumo, e, savo laiku buvo išmestas iš televizijos bokšto žemyn ir, kaip sakant, neįleidžiamas į televizijos pastatą bent tris metus. Bet nei užgeso, nei e, pasidavė, o šiuo metu yra įrašęs šimtą lietuviškų pasakų vaikams. Ir turime antrą aktorių Gintarą Strotskį, kuris e, ilgus metus e, dainavo, dalyvavo e, Povilo Mataičio spektakliuose. Vėliai kelsis iš mūsų kraujo Lietuva ir tos trupės muzikinėje veikloje. Martynui, kad pakvietė mane dalyvauti iš tam jo renginį. Labai džiaugiuosi, kad jis e, pagaliau tas talentas, kurį jis gavo iš savo šeimininko, davė vaisius. Na ir e, dar kol kas nespėjau jo žodžiais parašyti dainų, tikiuosi, kad tai bus. O dabar pagrosiu pagal savo mylimiausio poeto Justino Macinkievičiaus. Ir čia bus apie tą šulinį, kurį kalbėjo Linas. Už nemuną saulė leidžias, žmonės girgždina šulnius ir taikia ramybę skleidžia, jie taudami būti kaip himna, kaip amžina jų. tas jos tekėjimas, kaip meilė nenuspėjimas, ji moko ir mane mylėti. Patinka man žiūrėti, kaip teka upė. Ir kaip vagai kantriai veržiasi tekėti. Tikėjimas jos gyvas, kaip tikėjimas ji moko ir mane tikėti. Patinka man žiūrėti, kaip upė teka ir kaip nuolankiai gali dangų atspindėti. Tam jos tekėjime dangum pasitikėjimas, ji moko ir mane pasitikėti patinka man žiūrėti, kaip upė teka ir kaip žaismingai moka sauliai suspindėti, džiaugsmingų saulės tako šokinėjimų, ji moku džiaugtis ir nebeliūdėti. Patinka man žiūrėti, kaip upė teka ir kaip nurimus gali niekur neskubėti. Tas jos tekėjimas dangaus ramybės kupinas. Ir aš norėčiau taip kaip ji tekėti. tavo akmenukas. Atraski viešpate iš naujo mane paklydusi, priimk, paslėp kaip akmenukas saujoj ir nuo manęs paties apgink. Atleisk man vėl aš sukėtėjęs ir sausas, juk akmuo esu. Ir nors žinai, kad nusidėjau, vėl pašauki mane vardu. Pašaukęs vieno nepalikė, ištikimai vaikai dėl ne, nuo tavo ašaras sudrėkęs. Imu aš atspindėti tave. Tave kaip gelbėtoje savo širdim išmokstu atpažinti ir tai, kas prarasta iš naujo, man leidė vėl susigražinti. Todėl laimingas aš keliauju, akmuo atspindintis tave, nes atrastas tavęs iš naujo ir iššūktas tavam delne. stotelį. dėkoju viešpatie už tą nubėtą kelią, kuriuo vedi ir laimini mane kasdieną. Dėkoju, kad esi tam kelyje stotelė, kuriuo sustot galiu, kur ašara kiekvieną užuostai ir išsinti paguodos lietų. Ramybė tavo lyjanti į mano širdį, kur pakeitė jos rūbą seną ir dulkėtą, naujų švarių ir tyvų vandenių pagirdai iš savo mylinčio širdies gaivaus šaltinio ir leidė atsilsėti prigludus tau prie kelių. Dėkuoju, kad esi pirma ir paskutinė ir man vienintelė tam kelyje stotelė. kiekvienam iš jūsų padėkoti, kad jūs esate. Nes tai e, gerašiai, nu, jie kaip ir buvo, taip ir liktų stalčiai, jeigu nebūtų žmonių, kurie jais pasidalinus manęs nebūtų pradėjęs stumti. <laughs> Bet viską gal nuo pradžių norėčiau pasakyti. Šiaip dėkuoju tikrai kiekvienam iš jūsų. Yra ir mano vaikystės draugų, ir kolegų, ir, ir, ir kitų bendrakeliaivių. Ir už kiekvieną aš tikrai Dievui dėkoju. Bet e, gal šiek tiek norėčiau nuo pradžių kažką pasakyti apie save. E, aš esu šiaulietis, šiauliu. Ir aš e, esu laimingas ir džiaugiuosi, kad aš turėjau tevelius. Jie dabar yra amžinybėje. Bet aš džiaugiuosi, kad mano tėvai, mano mama buvo mokytoja lietuvių kalbos E, tėtis buhalteris, bet jie mėgo poeziją. Jie skaitydavo. Ir mama rašė šiek tiek, o tėvukas paskutiniais metais ypatingai skaitydavo eilėraščius, bražionį ir, ir, ir kitus lietuvių autorius. Ir galbūt aš galvoju, kad e, per juos tiesiog e, aš gavau tą meilę žodžiui, bet realiai meilė žodžiai, bet e, būti poetu, aš galvoju, yra pašaukimas ir, e, ir Dievo dovana. Ir aš ją atradau ne iš karto. E, vaikystėje taip, aš rašiau kaip ir turbūt kiekvienas iš jūsų, bet tai buvo vaikystė. Ir paskui ilgas laiko tarpas, kada žinojau, kad aš nerašau. Ir buvo gerai. <laughs> Kol atėjus laikui, Tiesiog atėjus laikui e, e, Dievas prakalbino mane. Iš tikrųjų, mes kiekvienas tikime jį ar ne, bet širdimi išgyvename, kad kažkas yra daugiau negu tai, ką mes matome. Ir aš augau buvau auklėmas e, katalikiškoj šeimoje, lankiau bažnyčią. Bet, kaip mes žinome, tikėjimas yra malonė. Ir tą malonę reikia priimti. Dievas kiekvienam mums duoda tą malonę, bet reikia priimti. Ir atėjus metui aš ją priėmiau, e, bet e, jis vedė toliau. Jis kiekvienam iš mūsų kažkodėl duoda dovanas. Kiekvienam iš mūsų. Pati didžiausia dovana yra meilė. Pati didžiausia dovana. Ir taip gražiai sugriuvo tos dienos vakar, mes prisiminėm tą Dievo dovaną meilę. Rytoj prisiminsim kitą Dievo dovaną laisvę. Ir štai šiandien čia mes esame susirinkę. Ir aš jaučiuosi, kad aš galiu su jumis dalintis tą mažesnę dovaną, tą poezijos dovaną, kurią Dievas man yra taip pat e, įdėjęs. Bet e, vėlgi jis įdėjo, <laughs> tik aš ilgai priešinausi. <laughs> Tada, kada ateidavo jo raginimas rašyti, aš e, mokėjau išsisukinėti labai gerai, nes aš nemoku rašyti. Iš tikrųjų, aš nemoku rašyti. Bet tada, kada aš jam paklusau ir pradėjau, tada žodžiai pradėjo plaukti iš širdies ir jie dėliojosi taip, kad atsirado ritmas, atsirado rimas ir atsirado tie žodžiai, kuriais aš atsakiau į Dievo kalbinimą. Dievas, kaip mes žinome, yra realus asmo. Jeigu nežinome, tai galime tai patirti. Jis nėra abstraktus, jis yra realus asmo. Ir tuomet, kada jis švelniai kiekvieną iš mūsų kalbina, taip pat ir mane, jeigu mes atsakome, atsiranda dialogas ir atsiranda kelionė su juo. Tai ta kelionė, kaip ir kiekvienas iš jūsų, aš irgi pradėjau eiti nuo to jo kalbinimo. Ir Gal pirmasis eilėraštis apie kalbinimą aš galiu perskaityti? Nelabai, kad jau taip. Jo, mes buvom sutarę. Bet aš gal, tiesiog jeigu galvoju apie tai, norėčiau perskaityti. Viskas prasideda nuo kalbinimo. Tai akmo šulinimo. Buvo 2009 metai, kalėdų laikas. Ir tada e, aš jį užrašiau. Ir nuo to viskas prasidėjo. E, nuo to viskas prasidėjo. Tai aš gal jį perskaitysiu. Akmuo šulinį. Akluoja tamsoj, šaltam šulinį. Mane ištroškas randi. Ištroškas aš nuo to vandens, kurio negėriau nuo rudens. Šulinys gilus, seklus vanduo. Jame aš užmirštas akmuo. Apsumanojęs, be vilties, apsunkęs nuo kietos širdies Bet šulinys nors ir gilus, dugne kaip veidrodi dangus. Ten dieną naktį aš regiu spindėjimą dangų žvaigždžių. Tu taip prakalbini mane, užmiršta šulinio dugne. Ir aš laimingas, kad randi mane vėl gyvą šulinį. Nuo tos. aš kaip tikiu, plojimai tam kalbintojui, kuris kiekvieną iš mūsų kalbina. Ir nuo to viskas prasidėjo. Bet e, tada vienas po kito ateidavo į lėrašį ir jų iš viso yra 99, kažkodėl, nežinau kodėl. Buvo 98, bet beleidžiant knygą dar gimė vienas lėrašis. Jo, bet iš tikrųjų aš visą laiką galvojau, kad knygai išeiti nelaikas ir kad visai to nereikia. Parašai įrašti į devistačių ir ramu. Bet yra vienas dalykas. Aš kalbu apie Dievą kaip asmenį. Tas, kuris mane myli. Ir tada, kada ateidavo į lėrašį, čia kaip jau e, Vir, Virgilijus kalbėjo, tam autorių žodėje, kada ateidavo naktį. Aš išgyvendavau jo buvimą, realų buvimą, jo meilę, džiaugsmą, jo ramybę. Išgyvendavau tą ašarų malonę, kurią jisai pramuša kečiausią širdį ir mano širdis buvo kieta, bet jis pramušė. Ir e, tada, kada jau nebe vienas eilėraščių daugiau atsirado, e, aš kažkurio metu pradėjau dalintis. Ir tada, kada pradėjau dalintis, aš pamačiau, kad e, jie ne tik man vienam svarbus, bet ir kitiems mano bičiuliams, su kuriais aš dalinu, dalinaus. Ir tiesiog e, atsirado žmonių ir aš iš tikrųjų, nu, tiesą sakant, aš nesupratau, aš užrašiau, bet ar čia yra kas nors vertinga, aš negaliu pasakyti aš jį galiu užrašyti. Ir man buvo svarbi kitų žmonių nuomonė. Ir aš dėkingas e, poetui, literatūros kritikui Alfredui Guščiui. Čia kuris yra tarp mūsų, Alfredas Guščius. Aš jau pasidalinau įlėrašiais. Ir galvoju, literatūros kritikas sukritikuos ir aš žinosiu, gal užteks rašyti ir panašiai. Bet dėja, jisai perskaitęs eilėraščius pasakė du žodžius. Leisk knygą. Aš tikėjausi kažką kitą išgirsti. Jo, suklusau leisk knygą, bet e, leisti reikia turėti už ką leisti turbūt. Ir reikia, nu, vidu žinoti, kad atėjo metas. Aš to dar nežinau. Ir tuomet aš pasidalinau eilėraščiais su savo dėdė, mano mamos broliu, gyvenančiu Amerikoje, jam 96 metai E jo tikras vardas ir pavardė Juozas Elijošius, bet Amerikoje jis yra Juozas Elijas. Tai žmogui dabar, dėdai mano 96 metai. Tada aš kaip pasidalinau prieš du metus turbūt, bet trumpai aš apie jį noriu pasakyti keletą sakinių. Jis gimė Šiauliuose, kaip ir aš. 16 e metų išėjo į Zitų vienuolyną, tapo kunigu ir jis išmoko labai daug kalbų. Poliglotas yra. Ir biblinės kalbos, hebrajų, ramėjų ir taip toliau. Ir aš su juo, kai kalbu skaipusi, dažnai, nu ne dažnai, bet kartais mintinai e, Homero poemas, reiškia, graikiškai, nu, e, e pasako. Ir žodžiu, žmogus, kuris e, klasikinę tą literatūrą išmanęs, paskui dėstytojavo apie 30 metų Amerikos universitetuose ir kolegijose. Ir tada, kada aš su juo pasidalinau savo eilėraščiais, aš nusinčiau. Jis man pasakė tos pačius du žodžius. <laughs> Leisk knygą. Ir tada aš žinau, kaip aš galiu, kaip pasakyti, išvengti to, sako, aš neturiu už ką, ir aš nemelavau, iš tikrųjų neturiu už ką. Tada jis man parašė, o tu sužinok, kiek kainuoja. Čia mes pradedam, reiškia, vidinės smulkmenas, aš iš jūsų atimu mikrofoną. Kadangi buvo paminėta pono Guščiaus pavardė, o žinoma, kuklų žmogus pats nieko nesakys, tai aš paskaitysiu, ką jis parašė kelis sakinius. Dauguma iš beveik šimto eilėraščių turi biblinę vertę. Autoriaus eilėraščiai struktūruoti, rimuoti, turi aišku siužetinę audinį, turi pavadinimus, asocijuotą mintim, panašus į alegoriją bei psalmę. Šios knygos motyvas – Biblijos minčių ir jausmų refleksija bei atgaila. Netgi nereliginėse eilėse yra ir tokių, aš neminėsiu, kur nelimas nei Jėzus, nei Dievas, nei bažnyčia, nei tikėjimas, linas įsileidžia į begalinį ir amžiną ilgėjimąsi, kuris yra nekas kita kaip Dievo ilgesis. Eilėraščiai daugiau aukščiai, žodingi, būtina pabrėžti autoriaus rimavimo meistriškumą. Šie eilėraščių knyga didelis turtas religinės poezijos lietuviškuose aruoduose. Ačiū, ponas Altai. Sürü gydančią ir perkeičiančią galę. Padėk, prašau, jiems rasti tavo širdį kelią. Ir laimink juos sugrįžtančius keliu. Dėkoju tau už tai, kad patikėjai man tuos, kurie arti. Už juos karštai meldžiu kad ta šviesa, kurią iširdį jiems įlėjai, atvestų pas tave. Ir jokie žvargus vėjai nebeišplėštų jos iš meilę uždėktų širdžių. kryžių viešpatė dėkoju ir siaurą akmenuotą kelią, kur klubdamas krentu ir stoju ir nors rankas ir kojas gerai. Aš kabinuosi tavo kryžių, kurį iš meilės dovanoji, kad eidamas aš nepaslyščiau tu paremi pačiu savuoju. Ir pakeli kiekvieną kartą, kaip parkrentu į dulkės kelių ir drąsinį žodžių ištartu, kad mylima esu avelė. Ir mokai tu mane pamilti tą siaurą akmenuotą kelią, kai dovanojas naują viltį, neleidi nusiminti avelį. Vėl priglaudi kartu su kryžiumi, arčiau širdies ant savo rankų, kad kelią iš aukščiau matyčiau ir žvelgčiau ne žemyn, į dangų. Todėl už kryžių tau dėkoju, kurį kvieti priimti kasdieną, kad eičiau aš keliu siauruoju, mylėdamas tave tik vieną. tamsi naktis. Tamsi naktis. Šešėjų nematyti. Juodas skraiste užkloju juos negrižtamai. Tik širdie šviesu, ten tavo veidas švyti, toks artimas ir toks senai pažįstamas. Tamsi naktis. Ta, nus, ta nuostabi malonė, apreiškusi man tavo šviesų veidą, kai suradai mane paklydusi kelioniai ir širdimi tave regėti veidai. Tamsioj naktyje man dovanojai viltį, sulaukta užros, to tavo ateimo. Ir leidai man suklupus vėl pakilti ir sekti, tave nematant ir nežinant. Tamsioj naktį, tik girdint žingsnių aidą ir tavo mylinčių širdies plakimą. Dėkoju, kad manęs tu neapleidi, kad širdyje įsodinai troškimą. Sutik tave, kol neišaušo rytas, kol dar naktis, sesuo gerai pažįstama, kur tamsoje tik tavo švyti ir ta šviesa neleidžia pasiklysti man. svarbiausių krikščionio savybių. Kukliai vertinti savo talentą. Bet tai čia ir nuostabu, kada ne pats žmogus vertina savo talentą, o kiti mato, džiaugiasi ir dėkoja. Tai Linas ne tik gražiai, giliai liečia eilėraščiais širdis, bet jis ir labai racionaliai mato kaip kokį augalą visą savo knygą. Čia turiu prieš akis tokią jo knygos tarsi struktūrą, susidedančią iš vieno daiktavardžio ir 13 veiksmažodžių. Daiktavardis yra Dievas, veiksmažodžiai kalbina, atranda, paruošia, keliauja, veda, išbando, perkeičia, įgysi, pašaukia, vilėsi tiki, myli, mums belieka dėkoti ir garbinti. jau taip labai jau rimtai Juozas sušnekėjo. Tai aš truputėlį, kadangi Vatlinas paminėjo žmogų, bandė čia išsiduoti, iš, kai, iš kur jisai gavo pinigų knygos leidimui. Tai kokia gėda, nu, negalima tai pasakoti. Tai aš paskaitysiu, ką parašė tas žmogus, kuris e, padėjo išleisti šią knygą. Išėjęs iš jungtinio, gyvenantis dabar Junktinėse Amerikos valstijose, biblistas, poliglotas Juozas Elijas. Nors aš nesu lietuvių kalbos specialistas, bet Junktinių Amerikos valstybių mokyklose dėščiau įvairias kalbas ir jų literatūrą, tarp kitų graikų ir lotynų. Perskaitęs autoriaus kūrinius, susidariau įspūdį, kad jis yra gabus ir subrendęs rašytojas. Ir manau, kad jo kūryba turėtų būti plačiau žinoma. Kūrėjas, verdamas pasauliui, visur paliko savo pėdsakų. Rašytojo uždavinys yra tuos pėdsakus atrasti, aprašyti ir kitiems tokiu būdu juos perduoti. Knygos pavadinimas Akmuo šuliny išreiškia žmogaus padėtį pasaulyje. Mūsų akis visos tikrovės nepajėgia matyti ar suprasti. Mes gyvename lyg šuliniai ir matome tik daiktų ir įvykių šešėlius Panašiai graikų filosofas Platonas kalba apie žmogų, gyvenantį lyg kurve, iš kurio tikrasis pasaulis matomas tik šešėlis. Autorius sukūrė šimtinę eilėraščių, kuriuose tos mintis išplėtojamas jausminga religinė forma, lyg jis būtų piligrimas keliaujas nuo vienos šventovės prie kitos, ieškodamas dangaus šviesos. Lašas po lašo ir akmenį pratašo, sako patarlė žmogaus suakmenėjusi širdis pamažu ištirpsta, plaunama gyvojo vandens. Ir tikrovė patruputį ryškėja, stebėdama žvaigždėtą dangų šulinį. Kitas Lino kūrybos ypatumas yra jo sugebėjimas panaudoti turtingą lietuvių kalbą. Jo eilėraščių žodžiai skamba negirdėtai ir negyvybės, Eilutės labai trumpos, žodžiai skverbėsi tolyn ir gilin kaip lašas vandens, ieškodamas šulinio dugno. Tikiuosi, kad autoriaus knyga padės visiems skaitytojams išvelgti didžiojo kurėjo pėdsakus gamtoj ir žmogaus širdį. šviesa gyventi manį. Dėkoju Jėzau, kad einu ne vienas gyvenimo keliu ir tu kartu eini. Nei tamsios naktis, nei apniukę dienos nebeužtemdų tos šviesos manį kurie uždegęs man padovanojai, kad šviestų, vesdama siaurų keliu, nebaisus būtų man jokie pavojai, apgintų nuo tamsos, kurią veikti galiu. Tik tai todėl, kad aš einu ne vienas, kad nepalieki tu kartu eini, palaimintos ir naktis, ir vilkia dienos, nes tu šviesa gyventi manį. Gera būti avim. gera būti avim ir vieną sekti tavim, kad ir kur tu toli tu bekeliausi, tavo balsų švelnaus lyg šaltinio tylau širdinė tvirta aš klausausi. Jo klausau ir tikiu, pasiliksim sikiu, niekuomet tu manęs neišduosi naktimis, kai tamsu ir kai būna baisu, kai užspiestas vilku aš glaudžiuosi prie tavosios širdies, jos ramybės versmės, jie vieną tik galiu pasikliauti ir takais atrastais tavo tik pramintais į gamyklas vešles man keliauti su tavimi nebaisu. Vėl laimingas esu, nes aš tavo eilės mylimiausia, prie šaltinių vilaus tavo balso šilinaus, širdimi atverta aš klausausi. yra juk metas akmenys varstyti. Ir metas juos visus, visus surinkti. Ir kas sugriauta vėl pradėti statyti. Ir tam, kas mirė buvo, vėl iš naujo gimti. Dėkoju viešpatie tau už kiekvieną metą. Juos dovanoji kviesdamas tikėti, o kauščiusi upės, o kauščiusi upės per nykštį ledą, tu iškirdai vėl gyvai tikėti. Jie pašaukė. Taip nuostabu matyti, kad meiliai tavo galim mes iš naujo gimti. Ir kas sugriauta, vėl pradėti statyti su tavimi ir tavo širdyje nurimti. ačiū Dievui, kad tarp šitų rimtų eilėraščių pasitaiko ir vienas kitas, kurį aš dabar paskaitysiu tik vieną, bet yra ir dar. Miesto paukštelis asfalto spalvos švarkeliu. Mažas žirblelė, miesto paukštelė. Man pasakyk, ar nešalta tos trikinėti, garsiai čirškėti, gatvėje, basam ant asfalto. Tavo švarkelis pilkas kaip kelias, akis grūdelė asfalto, mielas žvirblelė, tėvo paukštelė, eikš, dovanosiu tau paltą, paltą iš šiltų pūkų. Pasakyk, kiek guzikų, 3, 2, 1, 4, suskaičiuoti tu turi. kadangi nemoku skaityti humoristinį eilėraščių, tai manau, aš skaitysiu rimtąją dalį. Taigi, buvo kalbėta apie jo žodžius. Yra ir jo parašytas eilėraštis žodžiai. Jie mūsų gyvenime daug ką reiškia. Išleistas žodis atgal nebegrįžta, taip sakoma, ne? Paklausykite. Branginu šitą tylą, kai susirenka žodžiai, iš gelmių jie iškyla, bangų keteras skrodžia, kaip žuvėdros prieš aušrą, laukia rytmečio godžiai, taip, taip, taip ritmingai supuojas ant bangų šitie žodžiai. Kol pažadinti saulės patekėjimo šypsnių, jie sparnuoti pakyla ir jų plunksnas sublyksi, atspindėdami saulę, tarsi paukščiai skrenda ten, kur kitas pasaulis į neatrastą krantą. Branginu aš tą tylą, kai susirenka žodžiai, jie mane dar palaiko ir neleidžia nuobodžiai kasdienybėm nugrimsti. Mano žvilgsnis pakyla ir kai bangos nurimsta, įbrendu aš Diva. Mm. atėjo kaip kokia perkūnija besitvenkianti. Na ir išaukšta vasario 16-osios rytmetis gaunu žinutę į telefoną, kur labai atliepia viena eilutė Lino. Jis eilėraščius pavadino susitikimais. 99 susitikimai. Susitikimų vieta širdyje. ir skaitau. Jau ten ėjo kalbos, kad e, labai ieškomas vasario 16-osios aktas. Ir gaunu žinutę. Antrastas Lietuvos nepriklausomybės vasario 16-osios aktas. Nutirpstu. Tarpas eilutės. Jisai slypėjo trijuose milijonuose širdžių. Tai kažkaip, na, nu, ir suprantu slėpinį dvasinį to, bet lyg ir laukiau to, vat, jau tikrai akto. Ir nepraėjo mėnuo ir, reiškia, atsirado ir aktas. Tai ačiū mūsų tarpe esančiam Edvardui Macijauskai, kuris <laughs> paleido šitą nuostabią žinutę, kurią teko pasidalinti su šimtu žmonių ir, ir, ir tikrai atradome savo širdyse tą aktą, pirmiau negu atradome šaulio ranką rašytą. Iš tikrųjų būtų mėla išgirsti mūsų čia susirinkusiojo širdžių atolį. Kas norėtų tarti žodį palinkėti Linai. Gal paklausti? Ar paklausti? Aš garsiai kalbu, įpratus jau, įsibėgo nuo manęs. Reikia. Įrašas eina. Linai, norėčiau paklausti, man labai patiko tie piešiniai, žiūrint į užrašus. Kas daugiau laiko atimdavo, ar eilėraštis užrašytas, ar kur papai šaliodavai? Ačiū. Atsakyk klausimą. <laughs> Irena, atsakyk klausimą. Pašaliojimas ir yra pašaliojimas, laiko neužima. Net nelabai supranti, ką pašalioji. Bet vat atsirado dailininkė Onalių Gailinė, kurios, kuri pašaliojimuose kažką išvelgė. Ir ačiū jai. Jeigu kas norėtumėt ką nors paklausti, tai prašom kadangi visi kuklinasi, aš tik tai vieną dalyką. E, Vienas žmogus liks, e, nu jeigu aš nebūčiau atsistojęs, žinoma, tas žmogus būtų nepaminėtas ir jam nebūtų padėkota. Tai tas žmogus, kuris netrukdė jam sėdėti ir rašinėti, paišalioti, norėčiau jūsų plojimo Lino žmonai. Thank you. 30 metų kartu. Tikrai nuostabu ir ta kelionė, nebūtų kelionė be tų žmonių, kurie yra arti. Aš minėjau apie asmenį, Dievą kaip asmenį, taip, bet jisai veikia per žmonės labai konkrečiai, labai paprastai. Ir iš tikrųjų aš esu praturtintas daugeliu čia esančių, nes e, aš iš kitų taip pat mokausi ir Ir per, per kitus aš patiriu tą meilę ir galiu tada toliau dalintis. Tai ačiū Jums visiems tikrai. Dėl dailininkės, ji jau noro, aš ją kviečiau ir būtų dalyvavusi, bet ji grįžta tik šį vakarą vėlai, tiesiog prasilenkėm laikė truputį. Bet galbūt, kas ten žino, gal dar bus koks susitikimas, tai būtinai šią pakviesiu. Tikrai, jo, per ją aš irgi išmokau vieną dalyką, kurią, kurį gal žinau, kad e, Dievas skaito paraštės. Mes ten, kur paraštėse kažką užmetam ir atrodo nieko nereikšminga, kartais tai yra tos vietos, į kurias galima atsispirti. Tai aš savo sakau, bet ir kiekvienam iš jūsų, kad būkime atidus. Neišmeskime tai, kas yra paraštėse. Aš turėčiau klausimą. Negalėčiau remtis knygos, nes tik žygniškai susipažinau, bet matau, kad laikosi autorius tų poezijos klasikinių kanonų, reikalavimų Ir dabar klausimas e, toksai yra. Šįmet buvo poezijos pavasaris, atsiprašau, nu, praėjo tai pavasaris. Tai tam išleistame poezijos pavasario almanachė rusiškų keiksmų. Ir kai aš pasakiau pažįstamiems literatams, tai jie sako, tai tu nebuvai botanikos sode Vingyje, va ten tai sako cvetočki, o ten tai sako skaitė ištisai tirados rusiškų. Tai klausykite, kur nuveina mūsų poetai. Trečia amžiaus universitete pakvietė dekanas Nastaravičius. Nu, vienas iš šitų sąjungos valdybos narių. Nu, jis dvi valandas kalbėjo, nelabai supratom, ką kalbėjo. Aš įsiprintinau. E, Ar galima? Tuo baigiu. Vieną dar sakinį. Kritiko, reiškia, kvyto žodžius į padangęs iškėlė. Tai aš klausiu kitų, ką tai reiškia. Sako, kita, kitam numeriai kokiam laikraščiu, tai bus iškeltas kvyta, nes kvyta iškėlė Nastaravičiui. Klausimą nebuvo. Kad jau einame į pabaigą, tai jau tikrai labai aišku, bet aš vis dėlto dar norėčiau pabaigti mūsų šį puikų gražų vakarą Lino eilėraščių Dvi valtis arba Petro pašaukimas. Mes visi esame pašaukti liūdyti tikėjimą, taip? Paklausykite, ką rašo Linas. pakrantėj paliktos dvi valtys. Po nemigojo vos nakties o sanarius dar krečia šaltis ir gniaužia apmaudas širdies. Per naktį tiek žvejota vargta, jokios žuvies nepagavau. Tariau savo, paskutinį kartą toks tuščias, kaip tinklai likau. Bet nejučia į mano širdį atėjo žodis įsakmos. Į gilumą liepiai man irtis ir valksmai ten užmest tinklus. Nors keurą naktį šitiek vargta, bet dėl to žodžio sutikau užmetęs tinklus ir šitą kartą apstulbintas staiga likau. Žuvų gausybė nematyta, sutrukinėjo net tinklai. Dviem valtim parplaukiant rytą žuvų prikrautų sklydinai ant kranto. dvi valtys, kaip ženklas praeitų dienų. Žvejybą nebereiks jau keltis. Paskui tave aš išėjau. Patyręs tavo žodžio galę. Aš pasuku keliu nauju, kad vykdyčiau vien tavo valia. Ir būčiau aš žmonių žvėjų. Jonas yra toks. Ši nuostabi knyga mano rankose turbūt vienam iš pirmųjų, ar ne, neatsirado. <laughs> Aš pabandysiu

ištroškusi ramybė, ištroškęs aš tau dovaną. jos yra karšto vandens, jeigu nėra, aš paprašysiu, kad kas nors nuspaustų mygtuką, <laughs> kad tas vanduo būtų karštas. Tai paklausom dar Algirdo dainos ir kviečiu visus pasivaišti. thank you